najvažnija pravila znači ehlu sunnet kako ehlu sunnet vjeri, vjeruju kada i kada prvo da vidimo šta je kada i kada al qada'u al qadar sudbina ha? Bože iz Ilmihama, šta je? Što se događa, bio Allah, ovdje vrde. Jest, odredba. Kadar je Allahova odredba, je tako? Kada je izvršenje te odredbe, Allah najbolje zna, je tako? Ako pravimo razliku između ova dva termina. Ali mi ćemo u nastavku govoriti kada je, tako? Odredba sudbina. Sudbina. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može neko ovo začas da mi poveže? Neće biti prihaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeri u kader. Ako ne vjeruje u kader, ne vjeruje u zudi dan, ni... Nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera, posebno sudnji dan, je tako? Vjerovanje u Allah, je tako? Nije, znači. Ta ne vjeruje da je Allah znači, apsolutni gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah subhanahu wa sve prije znao i prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće, to što zna da će biti i što je zapisao da će biti, kad bude htio stvori, stvorit će. I on je apsolutni gospodar. Znači, ništa se ne može desiti. Niti je se ikad desilo, niti će se ikad desiti A da Allah unaprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao lehe makfudu, jel tako? Nije zapisao da nije htio da to bude, jel tako? I da to Allah nije stvorio. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti. I ko ne vjeri u kadar, ne vjeri da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog, ili Allah nije znao, ili nije zapisao pa se desilo iznenada, ili tako? Kako se dešava nešto što Allah neće da se desi? Znači, šta god negira od kadera, negira Allahovu apsolutnu vla, vlast, je tako, njegovu apsolutnu moć, njegovu apsolutnu gospodar, gospodarstvo. Zato ko ne vjeri u kader, ne vjeri da je Allah apsolutni gospod, gospodar kako treba vjerovati. Kako treba vjerovati. To je prvo pravilo. Drugo pravilo. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. Tako. Odredio je sudbinu da bude imana, da bude pokornosti, da bude mu'mina, je tako? I odredio je sebebe imana, sebebe dobročinjstva odredio, je tako? I voli to. O tako? voli to. A uz to je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i kufr i grijehe i odredio sebebe kufra i grijeha i kafire. Ali ih ne. Ne voli. Znači, i iman i kufr su po Allahovoj odredbi su sudbine i stvaranje, je tako? I jedno i drugo Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga a kufr stvorio po kaderu odredio po sudbini da bude kufra ali ga ne ne voli neko će se zapitati kako stvorio jedno i drugo ovo voli ovo ne voli što da stvori ovo kad ne voli da iskuša svoje a imaju mudrosti brojne mudrosti mi ne možemo ni dokučiti zašto je stvorio kufr tako? malo prije smo pričali tamo na sjelu kako Allah subhanahu وتلك الايام نداولها بين الناس ميوم دان اوكرچيمو među ljudima jedan dan kafirima jedan mu'minima jedan godine pobjede mu'mini drugi godine kafiri tako mijenja se to što li ja Allahu alladina amanu da Allah zna koji vjeruju wa yattakhidha minkum shuhada'a da od vas uzme šehide i kako bilo šehida da nema kafira kako bi se zarađivala najvisočije džendetske deređe. Kroz što bi se ispoljavala ibadet Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru, je tako? Da Allah iskuša jedne drugnje, da iskuša, da iskuša, da iskuša, da sve se tu u tačine zna. Je tako? Znači, jeste, Allah je sudbinom odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađi, a kufr mrzi i za njega kažnja, kažnjan. Iako ga mrzi, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršena Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok učiti. Dobro, to je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sveobuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno, sveobuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. Je tako? Ove stvari, da je Allahova vlast potpuna. Da je njegovo znanje potpuno i savršeno. Da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena su temelji vjerovanja u kartu u kader. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allahova moć, znači da je Allah apsolutno svemoćan, ne stvara i ljude i njihova djela. Ne može ništa izići mimo njegove moći. I preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolom. Njegovo znanje je sve obuhvatno. On je sve stvorio, stvoritelj svega, kao što kaže malo prije što smo spomenuli, i ljude i njihova djela stvorio, i njegova mudrost je savršena. Sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro, mudrošću. I ovo su osnove, četiri temelja vjere u, ka, u kader. Dobro? Sljedeće pravilo kada je u pitanju imanu kada zlo koje Allah subhanahu wa ta'ala odredi određeno sudbenom zlo. Je tako? To zlo koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio vraća se na njegova stvore stvorenja i dolazi od njegovih stvore stvorenja. stvorenja a ne vraća se njegovom bi, biću i ne dolazi od njegovog svetog i savršenog bi, bića. Je li tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbinom zlo. Pokolj, na primjer, četnici da napravi pokolj. Je to zlo? Just, to je zlo. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu odredio da četnici napravi pokolj u srebrnici. Je to zlo? Just, zlo. Je to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog, savršenog bića? Od njega je došlo to zlo. On je stvorio to zlo, ali nije od njega došlo. On je stvorio to zlo, ali što je ga subhanahu odredio? Zato što ovi nisu valjali, ili tako? Allah smano tada prije znao, ovi će biti odmetnici od vjera Islama. A da bi ovi još više u zulmu, jel tako, zaglibili i ograzni i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan, da su stvarno kafiri i nevjernici i zulmice, jel tako? Koje on treba vječnom džahenomu da kazni? da bi nekome bilo opomena, da bi neko bio ibre, da bi neko bio podstrek, da sutra ponovo krene u borbu protiv ovih. Sada. Znači, to zlo ne dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robo, robova, njegovih stvorenja. Odatle dolazi to zlo? Zbog zlo samo njihove, njihovog zuloma, njihovog neznanja, njihovog džela, njihovog odmetništva, otpadništva od vjeri, odakle to zlo dolazi. Iako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, ali stvorio ga je sebebom njegovih probova. Jeste razumili? Znači kad se vjeruje u kader i dobro i zlo od Allaha, kako od Allaha, da Allah stvara, stvara, ali zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha nikad. Nego ga je Allah odredio znajući jest sebebom svojih robova koji su zulom. Znači zbog njihovog zuloma, njihovog džehla, neznanja, otpadništva i tako dalje. Zato se zlo nikad ne pridodaje Allah subhanahu wa ta'ala i njemu ne, pripi, ne pripisuje. Čak i ono što je zlo iz perspektive naše nikad nije zlo kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Nikad nije zaslužen. Nikad nije znači to zlo kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je to stvorio, to nije apsolutno zlo. U tome ima i dosta hajera. I dobra koje Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će uzeti povuku. Neko će poginuti kao šehid to. Jel tako? Neki su maloljetni pobijeni pa će biti uvedeni u žene na taj način. Neki i tako dalje i tako dalje. Znači nije tu apsolutno zlo. Ali sa naše strane, iz naše perspektive je zlo nema sumnje, je li tako? Međutim, nije došlo od Allah subhanahu wa ta'ala od njegovog bića, nego od njegovih stvore... stvorenja. stvorenja i njihovim sebebom. Ili su zaslužili kaznu na Dunjaliku i tako dalje. Dalje, <clears throat> ovo je važno isto, pravilo. Neće biti potpun iman u kadar sve dok čovjek ne bude čvrsto ubijeđen da ono što ga promaši nije ga moglo pogoditi nikako. I ono što ga pogodi da ga nije moglo promašiti nikako. Neće vjerovat niko njegov iman u sudu i neće biti potpun neće njegov iman u sudbinu biti potpun dok ne bude vjerovao znači da ono što ga je pogodilo nije ga moglo promašiti. A ono što ga promašilo nije ga moglo nikako pogoditi. Zašto? Zato što je sudbina sva zapisana. Prije stvaranja, je tako, stvorenja prije stvaranja nebesa i zemlje na 50.000 godina i da su pera uzdignuta i da su se stranice osušile. Prema tome vjernik, a? kad ga nešto od posibeta zadesi, nije kao nevjernik da, da se odma izgubi, da odma čupa kosu sa glave, da odma je tako? Nije. Zna, Allah s.a. odredio zbog nečeg nešto. Nekad se čovjek i sjeti, a debelo sam ja ovo za radio, pa sjeti i djej. tako? Znači, nije kao kjer. Kad ga probaš i neki hajer, neka trgovina mogla i njega zadest to ono, ali on zakasnio, a? Nema onda sad očajava, da se razočara, a? Promašilo ga, ovo, ono, ne. Ne ima to, kod, kod vjernika ne On zna da ga to nije moglo nikako zavest. I da nije bila njegova nafaka i da nije mu bilo to zapisano dok je prošlo. Je tako? Ali čovjek prije, nego se desi, šta? Ti ne znaš šta je zapisano. I žuriš, da ti je da postigniš tu trgovinu. Da je obaviš, je tako? Žuriš, I trudiš se, kad te pronašiš, shvatiš šta da ti nije bilo propisano. Gotovo. Tako, prošlo. Isto tako neko zlo se prekučuje ti. Pokušaš da, šta? Izbigniš, trudiš se. Ali ako te stigne, shvatiš istog trenutka kad je te stiglo da ti nije moglo pro, promašiti. Ali što se prije trudi onda? Zato što ne znaš šta je odredio određeno. Možda ćeš uspjeti da izbje, izbjegniš, možda je to određeno. Je tako? Što se prije trudi onda za tom trgovinom toliko da napraviš baš ti tu onaj safku, kako kažu Arabi. Onaj, zašto se trudi? Zato što ne znaš šta ti je određeno. Možda ti je određeno da uspiješ napraviti ti tu trgovinu, tako? I da profitiraš. Je tako? Ali kad se desi onog trenutka, shvatiš, šta je bilo protiv propisa. Tog trenutka shvatiš i saznaš šta je bilo kod Allaha propi, propisa. I ti to pri, privadiš. Znaš da te nije moglo pogoditi ako je te promašilo. Ako te zadesilo, nije te moglo promašiti. Nema šta. E to je, znači dok to čvrsto sa jakinom mjesa ne prihvati, on ne vjeri ispravno i potpuno u kadru. Ne vjeri ispravno i potpuno u kadru. Zato ste vidjeti mnogi ljudi, sve on musliman, ovo ono, ali na ovim stvarima vidiš da njegov iman kader nije, nije sa čvrstim, čvrstim jekinom, nego se polju polju jas. A treba, a treba, a treba sebe ispuniti? Jest, treba. Treba sebe ispuniti polje igrati? Jest, jest. Evo sad sam ja to objasnio. Znači ti žuriš, trčiš, Sve se zalažeš, ali ako te promaši, je tako? Ovo je, hvala Allah, tako jednostavno, tako? Dobro. Sljedeće pravilo, nema spasa od vatre, niti će biti primljena djela, dok se ne upotpuni vjerovanju kada neće niko biti spašen od džehennemske vatre. Niti će mu biti primljena djela dok se ne, ne upotpuni vjerovanje u kader. Dok ne bude vjerovao u kader. I dok ne ostvari to vjerovanje, je tako? Onako kako Allah subhanahu wa ta'ala želi da se vjeruje i onako kako je Resul sallaha reju sallam objasnio da se vjeruje u kader i onako kako su shvatili ashabi ridvanullahi alim i kako sam prenijeli smo u šarijetu, tako? Kako nam je došlo od njih, tako da se vjerimo u kadri. Dobro. I na kraju napomena, nakon ovih pravila, šta ne znači da ako vjerujemo kader i ako smo se predali kaderu i sudbini, to ne znači ovo što Hadžija malo prije pita, da čovjek nema nikakve inicijative, inicijative. Šta ćeš sve svakako određeno? Nema šta da se ti trudiš. Šta je tu? To je apsolutno, totalno nevjerovanje ukradite, tako? Ima samo ukradite, to je kraputica. Mi vjerujemo u kader, ali nam je nepo, nepoznat. Zato se tru, trudimo. Da, šta se trudimo? Da sebi što više hajera pridobijemo i što više zla od sebe da oda, odagnamo. Tako se trudim. Pa nešto hajra pridobijemo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A nešto zla od sebe odagnamo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A što je bilo propisano da nas zadesi stigne. Što je bilo propisano od hajra da nas promaši, promaši. Jeste li shvatili? To znači, to je mu'minski život. Mu'min ustaje, trudi se, bori se, kad ga stigne, on shvati šta mu je bilo propisano, tako? I tako radi. A nije da se nasloni i čeka šta će ga stići. To je, znači nije, to je nije onaj ispravno vjerovanje u kader. Nije ispravno vjerovanje u kader. Ima dosta primjera od celefa. A tako, kad je Omar radijallahu an zabranio da idu tamo u naseljeno mjestu koje je bilo obuhvaćeno zaraznom bolešću, pa jedan rekao šta, zar ti Omer bježiš od kadera? Od, zar ti ovaj, ja bježiš od kadera? Hoćeš da pobigneš od kadera? Želeći da mu prigovori da on nije ispravno povjerovog kader. Kaže Omer, ja hoću da pobjegnem od Allahovog kadera, Allahovom kaderu. Ne mogu opet nigdje pobjeći od kadera. Gdje god pobjegnem, opet će me stići Allaho kada, je tako? Ali moje je da se tru, da se truli. Drugi se pozivaju, šta ćeš? Šta god sam ja uradio, pa moralo tako biti. Pa došao Omer, kaže, ufati lopovo ukru, kaže, Omer, ja sam to po Allahom kader ukru, pa ili ćemo tebi sad po Allahom kader osjeći ruku. <laughs> Tako je to. Tako, pametan i tako vjeruješ u kader, a sad ćemo mi po Allahom u kader tebi. Pa. E. Poglavlje, kaže šeht Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitabu Teuhida. Kitabu Teuhida napisao šeht Muhammed ibn Abdul Vahar, je tako? U komentaru kaže poglavlje onome što je došlo o onima koji negiraju kader. Šta je došlo o onima koji negiraju kader? Kaže ovdje što, što je došlo o prijetnji za one koji negiraju kader. Na tu se misli. Poglavlje šta je prenešeno o onima koji negiraju kader. U stvari što, je prijetnje za njih što negiraju kader. Je tako? Obzirom da neće biti potpuna vjerovanje u Allahovu gospodarstvu dok se ne upotpuni vjerovanje znači vjerovanje u kader, rekao je imam Kurtobi jezičko značenje. Šta znači mastar kadar tuše? Znači uh, kadiruhu wa akduruhu kadran wa kadaran i da hasalat bim kdari. Znači kad nešto je određeno kad se desi po njegovoj mjeri. mjeri. Kad se desi po određenoj mjeri. Kadar tu ukadiru takdira znači sa, sa teštidom kad dartu, u kadiru taktiran, onaj, kad kažem da, da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio kadar al ja odredio stvarima, sudbinu odredio, jel tako, to znači da je on uzvišeni, znao njihovu količinu, znao njihova stanja, znao njihovo vrijeme prije nego su se našli. Šta znači da je Allah subhanahu wa ta'ala sve odredio? To znači da je znao njihovu njihovo, ovaj, e, šta je prvo ovdje spomenuto? Njihovo količin. Prvo njihovu količinu, zatim njihova sva svoj, svojstva, kako će to sve izgledati, sve pojedinačno. Zatim njihovo vrijeme, kad će to tačno da se desi, je tako? Prije nego, da je Allah smano tajala sve to znao, prije nego se što se išta de, desilo. E to je, da, to je znak, to je značenje, pravo značenje su sudbine i kad, kadera odredbe, je tako? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala stvori ono što je prethodno znao, jel tako, da će biti i onako kako je znao prethodno da će biti. Pa prema tome nema ništa novoga što se desi u postojanju. Ništa nema, a da nije došlo, jel tako, po njegovom znanju, po njegovom odredbi pisan, je tako? Po njegovoj volje, on ako hoće da bude, to će biti, ako neće, neće, je tako? I po njegovom stvar, stvara. I ovo su, znači, stepenovi kada. Ovdje, znači, autor spominje, kaže, e, kaznu za one prijetnju onima koji negiraju kader. Što spominje autor, kad dođe sad, kao autor spominje, šta je došlo? o, šta je došlo u smislu prijetnje za onih koji negiraju kader. Na što odmah ovo upući? Ako se prijeti onima koji negiraju kader, šta to znači? Da je vađi potvr, potvrditi kadere sudbiru. Je tako? Ako kažemo da Allah smano tala za neke grije prijeti, šta to znači? Ne, To je haram, je tako? E ako, Allah, ako ovdje kaže autor, Do šta je došlo u prijetnji za one koje negiraju kader? Šta to znači? Da je vađi potvr potvrditi kader. Zato je e, Rasul sallallahu alaihi wa sallam upravljao vjerovanju kader od ruknova imana. Pa kaže šta je iman u onom dugom hadithu koji se zove hadithu Džib, Džibril. Džibril. Sjećaš tu kad je? e, no, E, u tom hadithu kad je upitao Židrih šta je iman, Rasul sallallahu alaihi sallam je ubrao je iman u kader šta? Kao jedan od rukno, rukno. Kaže, rekao je, en tu'mine billahi u malaketi i u kutubi u rusuri u jom vil ahiri, u en tu'mine bil kader hajrihi wa šerrihi. Evo ga dokaz. Drugi dokaz. Od Abdullah ibn Umara, Amra ibn Al-Asa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة od Abdullah ibn Amr ibn al-Asa radijallahu an da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je Allah odredio mjeru stvari, sudbinu stvari. Malo prije smo objadili šta to znači. i mjeru i svojstvo i osobine i vrijeme stvari 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i i zemlju. I još dodaje u aršu ala ma, a njegov arš je tad bio na vod. Na vod. Od Ibn Umara radijallahu anhu ma, kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, rekao je, rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, kullu še'in bi kaderi. Sve je po kaderu, po Allahovoj odredbi. Čak hatta al-ajzu wal-kejsu. Čak i nemoć, slabost, je tako? I kejs, i, i uspješnost, je tako? Sve je po Allahovom kaderu. Zatim, od Ali radijallahu an, da je rekao Rasul sallahu alaihi wasallam, la yuminu abdun hatta yu'mine bi arba. Neće niko vjerovat dok ne povjeruju u četiri stvari. Ješhedu an la ilaha illallahu ani rasulullah, ba'athani bil haq da svedoči da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik koji je poslao sa istinom wa yu'minu bil maut i da vjeruje u smrt wal ba'th i proživljenje ba'd al maut poslije smrti wa yu'minu bil qadr i da vjeruje u qadar. u komentaru kaže imam Bagavi rahmetullahi alayhi u svom poznatom komentaru šerh sunne E, da je imam kadar obavezni, fard. Je tako? I da to znači da se vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj dijela svojih robova. Da stvara čovjeka i stvara njegova dijela. I dobra i zla. I da ih je propisao robovima u lavhi mahfudu prije nego ih je stvorio. To je iman u kadaru. Kao što kaže uzvišeni u Kur'anu, u ajetu sure Safat, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُمْ Ovaj ajet kaže Ibrahim a.s. kome? Svom narodu. Kako obožavate ove kipove, ove što ste vi isklesali? Kako možete to obožavati? Allah stvorio i vas i ono što vi radite. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah isporio i vas i ono što vi radite. Kako možete njima i činiti? Pa je i iman i kufr, i pokornost i griješenje, sve po Allahovom kaderu, i po njegovoj volji, i po njegovoj želji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećava nagradu za iman i pokornost, a nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem, i prijeti kaznom za onoga ko čini kufr i grije i griješ. To je, znači, uopšteno tefsir tog kade, kadera. Šta to znači vjerovanje u kader? Koliko ima da ja sve namazam? Dobro. Kaže šeho l'islam, objašnjavajući šta? Objašnjavajući kako Ahlusun ne vjeruje u kada i kada. Spominju i, i ovdje objašnjava i spominje tu skupinu koja je zalutala u, po pitanju kada. Kaže šehol islam mezheb sunneta u ovom poglavlju je ono na što upućuje Kur'an i sunnet. Je tako? i na čemu su bile prethodne generacije, od muhađira i ansarije i onih koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je da Allah s.a. stvara sve, da je on gospodar svega i svega vlasnik, da u to ulaze sve što postoji i njihova svojstva i, rob, i, i dijela njegovih robova i sve drugo što ni, ne spada u dijela njegovih robova i ono što on uzvišeni hoće da bude, bude. Ono što on neće da bude, ne bude. Ne Neće ništa se desiti u postojanju osim sa njegovom voljom i određe, određenjem. Ništa ne može da se suprostavi njegovoj volji. Nego je on sve, svemoćan. Šta to znači? Nema nešto što on hoće da bude, a da se ne desi. Nema toga. Ili nema nečega što on hoće da bude, a da nije moćan da to stvori da to bude. Je Jel' tako? Zato što on uzvišeni zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, da je bilo kako bi bilo. Sve moguće povjerati. Sve, jesno. U to ulaze i njegovi robovi i njihova djela. On je odredio on je odredio znači sudbinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio njihovu njihov rizik. Odredio njihov eđel. Da tako? Odredio njihov rizik. Odredio njihov eđel. Odredio njihova djela odredio i sve to zapisao. Je tako? Šta će biti sa, sa njima poslije? Od njihove sreće, nesreće. I tako vjeruje Ehle Sunne, da je Allah smano tajra stvoritelj svega. I sve, sve što je ovaj, da je to Allah, sve što jest, što postoji, da je to Allah smano tajra odredio i da sve svojom moći obuhvatio i sve svojom voljom obuhvatio. Njegovo znanje obuhvata stvari prije nego što su postojali. I on je sve što, prije nego što je postojalo zapi, zapisao. E sad govori, ovo je Emerson, tako vjeruju kad. Sad govori o onima koji su zalutali kadar. Kaže, oni koji su pretjerali, znači posebno, znači zastranili po pitanju kadera, oni negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno znao i zapisao stvari. Negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala prethodno prije, unaprijed znao i zapisao stvari. I smatraju i tvrde, odnosno lažu, ili tako, da se sve stvodi na naredbu i za zabranu. Da Allah Subhanahu wa ta'ala samo naredio i zabranio. A nije znao ko će se pokoriti, a ko odbit. Nego kad se desi i tad, on zna. On nije znao ko će biti pokoran, ko će biti nepokoran. I to je njihov mezer. Tako negiraju kadr. Ovo se prvi put desilo, kaže šehe Urislam, na, na kraju na kraju e, razdoblja, znači doba ashaba, pri kraju doba ashaba, nakon što, što je završen period Kulefaja Rašidina, je tako? Nakon što je završen Edo period pravednih halifa. Sad se smijest, sad zaspas kroz. Edo, Sikirazi. Sedeo. Lije pogotovi. Snim se ovo sve. Otiće u eter. Dobro. Od se je prepir kao košljiva, sve ono snimljeno onako tam kaže ima na internetu. Pa <laughs> ne, pa ne, pa ne, pa ne, pa Pa kako kaže, onako se odupiru. Pa reko nisam im napomenuo da se troškovi odbijaju, ja nisam to mogu da... Ono. <laughs> Dobro. Dobro, oprosti. Ljudi se protivi, ja ne mogu da shvatim što se protivi, kad ono nije treba troškovi od... I onda sve tamo, jel tako? <laughs> onda sve tamo, sve jasno postoji. Dobro. Ima i lijepa i ružna. Znači, to se desilo na kraju perioda nakon što su otišli kolefaja vaši din. Zapamtili su to u vrijeme, znači, i nakon Muavije radijallahu anhu. U vrijeme fitne. Zapamtili su to mlađi ashab, kao što je Abdullah ibn Zubir, je Kao što je Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, mlađi ashab u njihovo vrijeme. Prvo što se pojavilo, pojavilo se u Basri. Ma'bad al-đuhani je prvo počeo ovo da priča. I, znači, ovaj Ma'bad al-đuhani, nemojte misliti da je tu bio neki pekar jel neki tamo onaj, nego bio učen, pobožan čovjek. Od njega je kružen. I tako Allah subhanahu wa ta'ala daje iskušenje. I u predaji spominje, došao, došli su oni iz Basre u Meku na hađ. Dvojca prenosilaca te predaje. I tražili su nekog od ashaba da pitaju sad, ima li još neko od ashaba da je ostao, da pitaju sad za on. Pa su došli i našli Abdullah ibn Omar. Pa rekli, ovo je Boj Abdrahman. Pa mu počeli, kaže, spominjati o vrijednosti tih ljudi kako se trude, kako uče, traže znanje, izučavaju, o njihovim vrlinama. Pa su onda spomenuli od njih da su počeli tako govoriti o kaderu. Pa je Abdullah ibn Omar negirao to što govori i odmah ih se odrekao. I rekao obavijeste i da ja nemam ništa sa njima i da oni nemaju ništa sa mnom. I kažu učenjaci, svataju ove riječi Abdullah ibn Omara, nemam ništa da ih se odriče i da djeli, da ih je protekvi, protekviri. Zati poslije toga, znači kad je se pojavila ova priča, šta je se desilo? Počeli su ljudi, znači onda da raspravljaju kadiru. I a, zadubili se, znači, u te rasprave. Rasprave o kaderu su naišle u tom periodu i izašli su neki iz tih rasprava da su na kraj većina kaderija šta potvrđuje prethodno zna potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala prethodno znanje tako? potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala prethodno zna i da je prethodno zapi zapisano sve je tako taj dio kadera potvrđuje ali negiraju općenitu Allah subhanahu wa ta'ala bolju i općenitu stvar stvaranje i moć Šta ovo znači da ne negiraju općenitu volju stvaranje i Negiraju da Allah smanova tela stvara kuf, kuf, grijehe, zlo, zla djela. Ste shvatili? To je negiranje, negiraju apsolutno njegovu volju. I da se dešava, grijesi da se dešavaju sa Allahom voljom. Oni to negiraju. Ne mogu to da, da skopčaju ne mogu da shvati. Ste razumili? Da se kufr dešava sa Allahom voljom. Da tako? Onda ne znaju da zapadaju u kufr drugi, da tako? Šta? Da se znači dešava protiv Allahove volje. Kako se može nešto desiti protiv Allahove volje? pripisuje manjkavost Allahu Ispanova tajla robobije, slabost robobijeta. Znači, oni su potvrdili prvi dio. Znanje i pisanje, ali su negirali volju i stvaranje njegovu mo i njegovu moć. I kažu da njegovo ovdje, a šta onda znači njegova volja? Kažu to znači samo njegovo naređe, naređenje. Pa što on hoće, on je to nare, naredio. Iz ovog proizilazi da nekad nešto Allah smanu tela naredio. Ko stvara onda ono što? A ne bude to neko to ne uradi. Pa ispadne da bude ono što Allah smanav tela neće, a ne bude ono što Allah smanav tela ho, hoće. Tako su se zamr, zamrstili. A mi, mi molimo Allah smanav tela da nas od svega ovoga sačuva. Mi vjerujemo i u znanje Allah smanav tela i pisanje i da je sve po njegovoj volji i da on sve stvara. Ali, stvara kufr, on ga mrzi i za njega će kazniti. Kad stvara iman, on ga voli i za njega će nagraditi. Nagradi. Ono I koga... sebe bi kufra postoje i sebe bi imana. I to je apsolutno predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. <clears throat> Tako dalje tvrde, kao što kaže, negiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala stvara dijela svojih robova. Oni to negiraju. I da je on moćan da kontroliše dijela svojih robova. Negiraju da Allah subhanahu tela dao svojoj, svojim robovima blagodat koje će mu pomoći da bude mu mu'min. Negiraju da neki posebno svoje robove obdario blagodatima koje će mu pomoći da postane mu mu'min. Nego kažu, blagodati koje je dao Ebu Lebu i Ebu Džehlu, je tako? su iste koje, kao i one koje je dao Ebu Bekru i Omaru i Osmanu i Ali. Je tako? Da, hoće da, oni hoće da naprave kao da Allah smanu teara, da u krostu gledaju pravdu. Svima dao isto, pa su ovi povjerovali, ali ovi za nevjerovali. Ali Allah subhanahu wa ta'ala šta? Negira tu kuranskim ajetima. Pa kaže, je munun alejke en eslem oni ti prigovaraju što su islam primili. Ali tako ne, mi islam primili. Sad nabijaju na nos što su islam primili. Jel tako? Kul la temunu alaije islam. Nemojte vi meni prigovarati vaš islam. To što ste islam primili. Nemojte mi to prigovarati. Berilla illa u jamunna alaikum an hadakum li imanim kuntum sadite. Nego je vama Allah jamunna alaikum dao velike blagodati kad vas je uputio u iman, ako istinu govorite. To je samo Allahova blagodat prema vama. Pa šta je ovaj ajet potvrđuje? Da je iman Allahova blagodat. Sam iman. Dalje, u drugom ajetu, kaže uzvišeni وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي كُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ Ali je Allah nekima od vas omilio iman i uljepšao ga u vašim, u vašim srcima. A omrzo vam je kufr i fisk i nepokornost, griješenje. Ulaike humur rašidun. Ti kojima je Allah smanav tela omilio iman, a omrzo kufr, to su oni koji su rašidun. Koji su na pravom put. Je tako? Odakle tu? Fadlem min Allahi wa ni'ma. Fadl od Allaha. Dobrota i blagodat od Allaha i ni'ma. I blagodat od Allaha. Dobrota od Allaha i blagodat. Wallahu alimun hakim. I nakon ovoga šta potvrđuje ruknove kader. Šta da je Allah alim, da sve zna i hakim da je mu mudar. A rekli smo da su osnove kadera šta? Vjerovanje u Allahu u moć. Je tako? Da je on sve stvorio, njegovo znanje i mu mudrost. Što ovdje napominje, vidite kako Allah sve na tela napominje. Nakon ovoga što ovome da fadl imana, omili mu ima, omrzne u njegovom srcu kufr i da mu taj fadl. Zato što je Allah alim i hakim i zna kome će to dat i muda iz mudrosti kome će dat i apsolutno pravedan da kome treba da da i sva su Allahova djela šta apsolutno tačna i pravedna. Ako ga pravedno u zavodu ostaje. Jest. I onoga koga je u zavodu podveo, Allah smanav tada ga odveo sa znanjem, mudrošću, pravedno i to je stvorio i to je htio. To Svete? Znači, to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov rubu ubijet. I njegov, njegovo mjesto, njegov kader. To je vjerovanje u kader. Zato Imam Ibn Qajim je poredao stepenove kadera u ova četiri stepena, malo prije što smo. Prvo zna, znanje, Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno sve znao prije nešto išta stvorio. Zatim, sve to što je znao Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Zatim, kad hoće, stvara to po svojoj vo, volji. Znači, nikoga ne obave, ne obvezuje, ništa ga ne obave, vezuje, nego on svoju po svojoj apsolutnoj volji. To je jedna stvar. Druga stvar, po svojoj apsolutnoj volji znači da se ništa ne dešava mimo njegove volje. E, to je vjerovanje u kader. Treći stepen i četvrti stepen, da on sve to što je znao, zapisao i hoće, stvara, stvara i ne može niko drugi to stvoriti nego on to stva, stvara i to su stepenovi kader. Ovo, ovi stepenovi kader i ovako vjerovanju kader bez ovoga nema ima. I nikome neće biti prihvaćen ni njegova vjera, ni njegova dje, djela. Kaže Abdullah ibn Omar, tako mi onoga u čijoj ruci ibn Omarova duša kad bi neko od njih, kad je čuo za kaderije, za Ma'ad bed el Džuhenija, kad je čuo za njih, kad bi neko od njih imao kao uhud zlata, a zatim ga udjelio na Allahovom putu, ne bi Allah od njega ništa privio dok ne povjeri u kader. A zatim je naveo hadith kao dokaz. Pa kaže od Resula sallallahu alaihi sallam, da je iman an tu'mine billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa lijom ahir. وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِهِ I da vjeruješ u kader dobro i zlo. Bez toga nema imana. Bez toga nema imana. Ove prve kaderije koji su skroz zanegirali kader, šta oni su kod Ehlu Sunnata ke, kefir. Tako? Ovi drugi koji su potvrdili znanje i pisanje, ali zanegirali volju i stvaranje, je li tako, i moć, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, je li tako, za, oko njih je razila, razila ženi kod evlu sunete, jesu li oni kjaher ili ni, ili nisu. Dobro. Ovdje još, samo da spomenem jednu šugu i da napravimo odgovor na nju. Pitanje Kako kaže da vjeruješ u kader dobro i zlo? Da vjeruješ u sudbinu dobro i zlo. A u drugom hadithu u jednoj dovi Rasul sallallahu alaihi sallam puće dovu Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u toj dovi وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ A zlo nije od tebe. Ili zlo nije tebe. Je tako? u smislu nije od od tebe. Kako u ovom hadithu kaže moraš vjerovati u kadar i dobro i zlo, a u ovom hadithu kaže a zlo nije od tebe. Hm? To je ono, ono malo prije što smo govorili, tako? Da vjerujemo u kada i kadar i dobro i zlo, ali da to zlo nije od Allah, od Allaha nego od njegovih robova. I nije zlo kod Allaha nego je zlo iz perspektive ljudi i njegovih rob, robova. I ovdje je navio jedan primjer autor. Na primjer, kaže da bude <clears throat> jedan od vladara, je tako? Bude pravilan vladar neki. I trudi se šta da pofata sve lopove, zulumcare, da suzbije lopovluk, krađu, popata lopove iz osjecajem ruke. Je tako? Šta bi to bilo? Svi bi ljudi falili tako gledali, tako? Zato bi mašalo, vidiš kako on dobro. Je tako? I to je bilo do? Dobro, je tako? Iz perspektive mnogih. Ali za one lopove šta bi to bilo? Kraj. <laughs> za nje bi to bilo zlo. Pohapsio bi, posjecaju ruke, šta bi im sve poradio, tako? Jeste li shvatili? Tako Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeno. Kad dadne taj, to neko zlo, to je zlo, djelimično zlo. Ili zlo u odnosu na nekoga. Ali nije zlo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato vjerujemo u zlo u smislu da tako zlo. Neki musibet koji Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Ili radi čišćenja naših grijeha. Ili radi opomene. Ili radi i tako dalje. Je tako? I kod nas je to zlo. Ali Allah subhanahu wa ta'ala to nama stvorio i dao radi našeg hajra i dobro. I dobro. I dobro. To je jedan od pri od primjera kroz koji se pomiruju ova dva haditha. I inače poznato je znači da kad ne bi bilo zla, ne bi se poznavalo dobro, dobro jer stvari se po svojim suprotnostima prepo, prepoznaju. Jer stvari se po svojim suprotnostima prepoznaju. Zato, kada je ovo pitanje, šta? Eslim, tesim. Povjeruj i bit ćeš spašen. Povjeruj i bit ćeš spašen. To stoji u pismima Rasula Salajsa. Iz Medine, jel tako? Sa tako malom skupinom ashaba pošalje šta? Dopis. Dopis, pismo, veliko. Samo. Cerom, o Kaukesu u Egiptu, tamo, rimskom navjesniku. Dvije rečenice. I na kraju, esmen tesni. Na početku, eselamu ala meni tebe al hude. Selam onome ko slidi uput. Na kraju, primi islam, bit ćeš spažen. I između toga još jedna dvije rečenice. I time i dokaz nad njima uspostavljeno malo reći, a puno. Kad bi jako postao vratio moj kameru, on bi se nasmijali. Pa i tad su se smijali. I tad se smijali. Kad je Perzijskom stiglo, šta je uzeo? Po cijepu? Je li tako? Pa Resul Salah Ali Sedam kad je čuo Allah kaže o njegovo carstvo. Kako je on pocijepao moje pismo. Pa Allah spano tela odmah dobu primio i brzo se tu desilo. Dobro. Sljedeća tema je da je obaveza se predati Allahovom kaderu i njegovom čentim odre, odredbama. I to bi otprilike trebalo za sljedeći put, je tako? Zatim, e, plodovi imana u kader i tu ćete vidjeti da zaista kolika je fajda kad insan čvrsto povjeri kader.